บุ๊กทูเก้าสิบเจ็ดเดวเดสตเซดัมคำสันธานสี่เวสนิซิเจติรีเขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่โอเน e z a ส p ปอ iako je televizor bio uključen. Kao เขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้ว On je još ostao iako je već bilo kasno. Kao ma, เขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้ว On nije došao iako smo se dogovorili. ทรทัศน์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ Televizor je bio uključen. Uprkos tome, on je zaspao. ดึกแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ Bilo je već kasno. Uprkos tome, on je još ostao. เรานัดกันแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา Mi smo se dogovorili, uprkos tome on nije došao. ทั้งๆทที่เขาไม่มีใบขับขี่ เขาก็ขับรถ On vozi auto, iako nema vozačku dozvolu. ถึงแม้ถนนลื่น เขาก็ขับรถเร็ว On vozi brzo, iako je ulica klizava. เขาขี่จักรยาน ทั้งๆทที่เขาเมา On vozi bicikl, iako je pijan. เขาไม่มีใบขับขี่ แล้วยังขับรถ On nema vozačku dozvolu. Uprkos tome, on vozi auto. ทั้งทั้งที่ถนนลื่น เขาก็ยังขับรถเร็ว Ulica je klizava. Uprkos tome, on vozi brzo. เขาเมา แต่เขาก็ยังขี่จักรยาน On je pijan. Uprkos tome, On vozi bicikl. เธอหางานไม่ได้ ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย Ona ne nalazi radno mesto iako je studirala. เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม Ona ne ide lekaru iako ima bolove เธอซื้อรถ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม ona kupuje auto iako nema novca เธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว แต่เธอก็หางานไม่ได้ Ona je studirala, uprkos tome ne nalazi radno mesto. ธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ Ona ima bolove. Uprkos tome ne ide lekaru. เธอไม่มีเงินแต่เธอก็ยังซื้อรถ Ona nema novca. Uprkos tome ona kupuje auto.